Ich steh rauf, liege im Gras, sie macht mir das raus, Rausgehen wieder mal Spaß. Weiß wie ein Traum, war den ich vergaß. Ich fahr mir ne Traum, wieder aus Glas, schau den ganzen Tag raus, ich bin wieder da. Ich seh meine Stadt und seh meine Leute jede jeder Straße, strahl und bräuchte den edlen Glanz bis heute. Job der Schönste, der Größte, der Geist, der Platz, du bleibst immer mein Heimatland. Zum Weiten seh ich dich schweigen dann, wie Kleinkinder den Weihnachtsmann. Weint, da bist du in einsamen Nächten mit Feiern gegangen in deinen Städten. Auch wenn manch einer ist mein sprengen kann keiner die eiserne Kehrt mit Schnaps zum Kamikaze-Flieger bin ein scheiß Patriot mit Fahne. Ich stürz seit 28 Jahren in Wien ab, geboren in Hütteldorf, im vierten groß geboren. Wir kickten dort am Montag plattert der Profisturm. Von dem Straßenlärm ab Prater Stern bis zum Sonnenstrahlen gefärbten kahlen Berg. Ich lieb die Stadt und auch Berlin jetzt schreit und Schneegrund verschirrt, steh ich weiterhin stolz im Museumsquartier. Solange wir noch einen Fuß auf dieses Fleckchen Erde setzen, kann da mehr was tun. Na, niemand kann uns mehr verletzen. Das hier ist die Zuflucht vor diesem ganzen Meer Ich bin's, ich bin die Zukunft, wir sind. Solange wir noch einen Fuß auf dieses Fleckchen Erde setzen, keiner mehr was tun. niemand kann uns mehr verletzen. Das hier ist die Zuflucht vor diesem ganzen Irrsinn. Ich bin's, ich bin die Zukunft. Dieser Typ aus Fünfhaus grüßt aus Berlin die Heimat. Ich dachte, ich verließ sie, scheinbar blieb mein Wille eisern. Manche meinen, in Wien kann man nur einsam in sein Wohnhaus sitzen. Räum ich von Miami, bräune ich mich auf der Donauinsel. Ah, viele dachten sich, wie komm ich da weg? Jetzt sind wir international bekannt wie Kommissar Rex. Selbst ein alter Mann kann hier die Welt mit Kinderaugen sehen. Wir sind Gewinner laut Statistik, das ist Wien 2010. Guck, meine Stadt schreit. Und aus Wien sehen wir jetzt die Eins. Ich rap, damit ihr begreift, wir wählen niemals Heinz, denn seine Fehler zu verzeihen, da wie Vergangenes zu leugnen. Verstehst du? Wir kamen in das Land, um dann zu träumen, denn ich ging auf die Knie, doch stand dann wieder echter Wiener geht nicht unter. Frag den Mund und frag den Inder. Wir sind jetzt die Stars der Kinder. Ich liebe, wie's mein Passwort beschreibt, meine Stadt. Und gründe bald die Schwarzkopfpartei. Solange wir noch vernetzt. Das hier ist die Zuflucht vor diesem ganzen Irrsinn. Ich bin's, ich bin die Zukunft, wir sind. Solange wir noch einen Fuß auf dieses Fleckchen Erde setzen, kann uns keiner mehr was tun. Na, niemand kann uns mehr verletzen. Das hier ist die Zukunft.